รู้ไหมฉันมีอะไรให้เธอ มีสิ่งเดียวที่เธอคือหัวใจ รู้ไหมว่ามีอะไรข้างใน มันอัดเต็มอยู่ในหัวใจคือรักเธอ เธอไม่ต้องการฉันนั้นไม่ว่าไรแต่จะขอเธอได้ไหม กับหัวใจดวงนี้ ไม่ต้องเอามาคืนไม่ต้องยืนให้ฉัน หัวใจที่ให้นั้น มันเป็นของเธอ ไม่ต้องกังวลใจ ถ้าหากเธอเธอทิ้งไม่ว่ากัน แต่ขอเธอสักครั้งช่วยเก็บหัวใจฉันไว้ข้างใจเธอ